non lagunak, zuokin otxartagako izoa irratia Gaur, ostirala, apirilak hogei bosgarren amaiakoek hitz egingo dizuegu. Leonata izan ingeleseko tartetsoa sarturatuko dira. Enekok eguraldiaren berri emango digu. Jesikak urte betetxen berri emango digu. Argiera eta hendikak asmakizunak esango dizkigute. Naia eta gorko albiste edo abizua eskainiko digute. Markelek gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu eta ni hasier zuen gaurko izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Luna eta izan. Roman city can be visited in the heart of the city in the tents hut will the installed in the town's square. It was been very interesting. Bye bye. bye. jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Eneko, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur, hogei gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun eguzkitzua eta beroa dugu gaur. Aurreko egunekin konparatuta ez dugu aldaketan dirik espero. Berriz ere, eguzkia izango dugu eta egoa izea ibiliko da. Temperatura maksimoen jeitxera izan daiteke eta hogeita bost graduren inguruan ibiliko dira. eta jarraian urtebetetxeak. Jessica esango diguzu gaurko urtebetetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? astu honetan hainbat ikasle betetzen dituzte urteak, baina lehenengo pasaren astea irratia ez genuen ez egin aprobetsatuko dugu pasaren astea urte betetxeak bete zituztenei zorion Lenengo B, Lucía Palacios. Laugarren Beko, Peio de la Fuente. Laugarren Beko, Koldo Rojo. Eta orain, aste honetakoak. Bigarren Beko, Irene Mantilla. Laugarren Beko, June Bautista. Bosgarren A, Ko, Naya Bautista. Zorionak Ketaurte urte askotarako denoi. orain asmakizunen tartea dugu. Argider, endika, esango diguzu ez egarkizunak ditugun gaur? Bai, baina joan den asteko asmakizunen eta haren e, irratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna garbitzailea, bigarren asmakizuna semaforoa, lehenengo galdera amabi, bigarren galdera lau, Hirugarren galdera, galdera irtengo gara? Laugarren galdera, gara zik. Irabazleak hau ezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, lehenengoako odei zela. Bigarren zikloko irabazlea, laugarren beko aritz binagre. Hirugarren zikloko irabazlea, zigarren ako, Elvis Leniz zorionak, orain aste honetako asmoak izunen txanda. Hora hemen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, pagaiaren berde ederra, eta zezena bezain, suarra, hau da piperra berriro errespikatuko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, pagaiaren berde ederra, eta zezena bezain zuarra. Hau da, piperra! Hona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, txikitzoa izan arren oso saguna da erraldoiari eman zion da galanta. Berrio esango dut adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki txikitzoa izan arren oso ezaguna da. Erraldoiari eman zion da galanta. gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postantzira bota ea esmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gura albiste txikirako tartea dugu. Nahi eta itxasne, esango diguzue zeberri dugun gaur? Azte azkenean amazortzian ingeleza berriak esan digu bezala, bosgarren mailakoak museo batera joan ginen barakaldoko herriko plazan zegoen erakusketa bat ikusi genuen. Trenes joan ginen, hiru andreinorekin, maite, toni eta lide. Historiari buruzko erakusketa zen, erromako irie, buruzkoa. Lehenengo bideo bat ikusi genuen eta gero monitora batek azaldu zuen azaldu zuen ikusi genuena eta gurekin batera egon zen gauzak azaltzen oso interesgarria izan zen, eta gainera parkean jolasean egoteko astirik ere izan genuen. Anima zaitezte eta gurasoki ere joan. Liburuaren eguna, apirilaren hogeita iruan, astelenean ospatzen dugu. Eskolan, liburu bat edo batzuk, ekarri behar ditugu, eta horren truke bale bat emango digut. Horrela, atxeden aldian aterpean egongo diren liburuak ikusi eta bat hartu al izango dugu. Horrela, erabiltzen ez ditugun liburuak beste pertsona batek disfrutatuko ditu. Animatu eta bilatu etxean liburuak. Eta orain, Zauritu naiz, entzun ondo, zauritu naiz. Ezin duzue astu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Eta bukatzeko gauk irratzaioren inguruko galderak esango, esango dizkigu, dizkizuegu ernegoen lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure, gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urtea gazte honetan? Hirugarren galdera, zer kontatzen dute gaurko albisteek? Laugarren galdera, nortzuk egin ditu ingelesoko tarteak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule laguna, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan agur